mga panalangin sana naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugat At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal Sumugal Mga panalangin sana naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugar At para sa'yo baby alam mo na Isang antena sa tila na lusaw Tanggal ang uhaw, nakatawi Tanggal ang damit, masakit Mga hindi na lang muna Sa susunod na lang Pagpupuntos na lang Pagkaupos na lang Pasariling gamit mo, baby Dadaling ka sa langit Kung sakali Timpla mo, baby Tila may yelo sa gitna natin Neto'y pag nakaharap sa akin Kahit napili, di nabali Usapang bumabalik pa rin sa kung paano ba ako aamin Ako walang kasalanan bakit tiga sa akin Tumuloy oh, lumubog na sa kumunoy mo Tila pala isipan sa ating dalawa Kung paano pa ba natin na itutuloy to Oh ang mga tinatago ko sa'yo ngayong kalat Di alam kung aabate ba ako atras Mga panalangin sana naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugar At para sa'yo baby alam mo na isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malukar At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumukal Sumukal Kung alam mo lang kung gaano kasarap sa pakiramdam Na ikaw ay pagmasdan na kumikinang kada titignan Sa tuwing nabibitin palagi ang ama sabay nating titikman Lumabas na sa iyong bibig oh baby di mo ko malilin lang Kaya wag mong ibibintang dahil di ako mo na mawala Aba sa akin ay di yun madali Na yung pusong malamig Ang pangalan mo lang ang binabanggit Pero babalik alam ko na nasasabit Baby, na ako makita Di maiwasan kahit na mali May dala siya na ililing na ako lang ang pwede na makatikema Tayo lang ang nakakaalam Tayo lang at wala ng iba Panalangin sana masagot na sa akin ay hindi ka na mawala Mga panalangin sana naman ay matupad ang isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugad